eh? beraz, eh, eta filosofia horrekin gaurko ekintza tipia ere aipatzeko tenorea etorri da, eh, bogo, izan ikusudan artikulu bat, eh? da ez da beste mundukoat, baina plazerez ikusten den panela rango dugu, jatetxe baten aintzinean aurkitzen den esaldi simple batek erakusten duena. Ruei Malmezon, iriko jatetxe hortan, idatzia da, sartzean uh, bankulariak, uh, bankulariei debekatua, txakurrak onartuak. Bankulariei debekatua salbu, idorogeita mar mila euroko sartzea pagatzen badute. Jatetxe gastronomiko honen autua lehenik bere esperientzia pertsonalari lotua da. Mailego bat ezin eskuratuz ari da bere bigarren jatetxe idekitzeko, idurogeita mar mila euroko mailegua. Frantzese ekonomiaren sabotai etengabea salatu nahi du hori dio ekintza provokatzaile horrekin. Beste anitzei gertatu zaien bezala bere lehen jatetxe irekitzeko ere zailtasun handiak izan zituen mailegu baten lortzeko laguntza bat aurkitzeko eta aldiuntan beraz bigarrenarena bigarrenaren zat ezin mailegurik lortu. Oita marrorte ditolarik jatetxeko jabeak 2008 urtean diruainitz lortzen du, mislengidan ere sartzen da, bere maileguak pagatuak ditu baina ne hork ez dio erantzun positiborik emaiten banku batek salbu edo ez ne hork ez dio erantzunik emaiten banku batek salbu eta hor erantzun negatibo bat gainera. Berak dio mesala gaur egun lau pataka ibili behar gira bankularien aintzinean anartean beraz bankulariak kanpo eta lau patetako sakurrak ongiturriak dira bere jatetxean. Eta frente diplomatiko berri bat ideki dute Katalanek Europan, atzo aipatze ginen ere, Ana Gabrielek, uh, kideak jakin arazidu suizan zela. Ez Espainiaren justizian sinesten, Carles Puigdemont eh, Belgikan, Ana Gabriel suizan, Europa implikatzea behartzen duen autua, azkenean egiten dituzte independentistek edo autuak, manera bakarra berdin oi hartzuna eta babesa eskuratzen Je crois qu'il faut que je sois là et que je profite pour dénoncer, même si c'est dur, parce que je n'avais pas, envie de quitter ma famille, j'avais pas envie de partir de mon pays. C'est pas un choix que tu fais euh, ravi, épanoui, ravissant, c'est pas ça. Hein. Hala, eh, ez da autu bat, hola, miresgarria, bikaina eta familia ustearena, behartua zelako, beraz, autori egin duela espikatzen du, hemen Ana Gabrielek, suitzaren esku da orain beraz, Espainiol epaileak egun Ana Gabriel atxilotzeko agindu duelarik, liarena epaile famatuak, baina agindua Espainua, Espainiak estatuari soilik dago kio, beraz, suitzak momentuz. Se, se la suiz ki, va Euh, ce qu'elle veut faire avec moi. Moi, on analyse euh, aussi avec les avocats qu'une extradition serait illégale parce qu'il n'y a aucune base pour soutenir que j'ai aucun délit. Et on a toute la base pour défendre que c'est une persécution politique. Ez dela oinahirik eh, bere estraditzeko eta beraz uh, ilegala litaikela, suitzako hartarazi du momentuz, bestuela inor estradituko, arrazoi politikak, politikoak direla medio. Telebista putz, utz, hutz, hitz, hitz, hitz, Kantuño bat hemen jo por Elias, Elias por mi deitzen dena. Ni haiengatik, haiek niregatik. Martxoaren sortzia urbiltzen da. Emazte langile nazioarteko egunean, Euskal Herriko mugimendu feministak ere eh, planto egitera deitzen ditu emazteak. Joanen urtean, Latinoamerikako hainbat herrialdetan antolatutako grebei jarraipena emaiteko deialdiari erantzunez beraz. Eta uh, greba horren prestatzeko ere gaur uh, bilkura bat asamblea da ideki bat ere antolatua da bai honan, uh, e, zazpitan zizpa gaztetxan dener idekia eta uh, kantu bat ere bideo bat sarean eman izan dutena ere dola zonbait egun, hainbat mugimendu feministek, katalanak, euskaldunak edotak gallegoak. Y de arcades y silentes, todo está mundo de Borrella zelaz por mi, da kantua, Euskalduna batzu, e, katalanak, galegoak agertzen dira klipa honetan, martxoaren sortzirako beraz deialdia, greba deialdia, luzatuz, eta kronikaren tenorea orain itzetaputz emankitzunean, lortuko dut. Eta orain segitzen dugu, argazki xolas gurekin Joanes Echevarria Arratxalde Bai, zuie parte hon. Arratxalde hon, ez? Nola gaiten da? Arresti hon. Ah, ba. Ah. Bada lotura bat, ordan siberua eta erruxiaren artean? Lotua zuzena. Zuzena. Uste dut ah, bai. <laughs> ba ez da alta ez da vodkarik eh, Sibiroan, baina eh, Ez to, ez gian mundu globalizatu bat eta bizi. Bai, <laughs> egia, beharrik. Horre elkartzen denak, ez? Azkenean. Alkolak, bai. <laughs> ez duen dina, alkolari pentsatzen, bera mundu globalizatuak. Eh, bo. Bref, e, eh, Rusia da, joan engira, edo behintzat argazki batzu, hor, aipatuko ditugu, argazki lari bat, e, Rusiako zoko bat argazkitan ateratzen duen argazkilari baten eh, irudiak bereziki. Bai, ordina zui esker ezagitu dudana, ordin eskerrak hasteko, zenta deskubrimentu latza itzela. E, izan da, egiazki e, argazki oso azkarrak, oso interesgarriak egiten ditu, eta um, ez dakit kronika juntan jadanik errandu danez, mena usu um, indar berezi bat dien argazki xeriak dia uh, edo bergune batetan eginik, edo bergai batetaz. Erran nahi behitan urbait argazkilei bat erdi obsesionatuik delaik gune edo gai batekin, eh, hainbeste lantzen du gune edo, edo gai hoi, nun eh, bahnatzen dian eh, mundu bat eh, be, haina dena eta eta uste dut kasu juntan hoi dela, zen eta gainera oso argazkila ez ezaguna da, nik dakidan azazteko, Dimitri Markov izenez, eta Googleen txerkatzen delaik, lehenik agertzen dien emaitzak dia eh, kirolari rusiak hori baten eh, e, biografia edo emaitzak eh, eta beste. Mm Eta e, aldiz, atzaman dut hale, mm, bon, male uski ingles ez mena zerbait komprenitu dut, bern aldizkai ospetsu, ospetsian be, argazkilaiak beak egiten dian autobiografia ja bur bat edo aurkezpen tipi bat, Eta hortan esplikatzen du uh, eh, hama sei urte zutianetik eh, kasetaritzak interesatzen zila eta uh, izan idatziz edo argazkiz lan egin dila unibertsitateko kasetetan edo beste. Ez dituzte uste uh, kasetalai profesionala bilhakatu denik, bena badu beste, beste zerbait aipatzen du bai important den argazkien kumprenitzeko eta da umezurtzekin uh, bolondrez talde desberdinetan lan egin dila aspalditik. Eta, eta ordin, bi gaiza hoik juntatzen eh, dira behar bi gaiza hoik eta nula ez, eh, Rusiako herri galdu bat, Uh, eh, usu elhurra eta izotza gehidi argazkietan eta funtsin ez da uh, elhurra eta izotza baizik uh, hotz dia ebai argazkiak edu izait uh, usu bon, pertsona, erramar pertsonak pertsonaka argazki gusietan okerrez baniz eta usu pertsonak dia fondo batetan e, eh, eh, nula egan e, isolatuk bezala eta mm, eta idu idu filma bitxi batetako pasarteak dela denak Uh, eh, oztako bizia isladatzen die, uh, ez da beste munduko nik dakita gerla edo komunismoen uh, ondoamenak edo beste argikia gehi, bena uh, bai mundu bat sortzen dila Egunostako oztako bizi hortatik, ez dakit uh, errealitatea isladatzen dinez edo be mundia jakusten daikunez, mm. uh, hoi da behar gazkietan, uh, Ez dakit, zuk nula ikusten duzu, mena idu izait, bemundia mundia sortzila bai. du Bai, bai, nik uh, eh, igarren uh, eh, ah, mintzo zaren momentuan ere begiratzen ditut, eta denak, uh, bikainak atse ditut, ahri gariak, eta galdera bat heldu zaut, uh, zerk egiten du argazki onak direla, ez dut hori sobera argi, zergatik hain ederrak edo onak atsemaiten dituzten, zuk badozu erantzuna ez dakit badidan ez bena niken ikus moldia badit eta da mm, ez dila simpleki argazki tresna elkitzen momentu hunin ez da bate ehoi, haik sortzen du um, kuadroa egiteko manean, zen eta argazki bat pentsatzen ahalda, e, eh, nahiz eta bi segundaz argazki tresna elkita klik egin, eh, dena eszenifikatzen du, eta bada argazki bat ordin. Ez da bortxaz estetikoki ederena edo harri garriena edo nahi den guzia, bena Bada argazki bat nun oso argi du izaitan eta da adin batetako gizon bat lehen planuan eta gibelin bi hartz. Mhm. Hor din, ududu e, e, ez dakit zirko bat edo zer den uh, hola benabon badakit errusian hartzak hola lotzen jela karrikan eta hoi ez dela beste munduko zerbait. Bena... Ilak dira edo? Ez nik eganen nuke bizik gela, eh? ah, bai. ikusi dut hola irudizun baitetan jadan ikola hartzak lotuik eh, ah, bai. makila batekin mm. bo, prefosta lauzankuak lotuik bestela lan jos izaten Bena, eh, lehen planuan dugun gizuna alde bat eta so gibelin bi hartzoik eta guano hirinago eskultura erraldoi bat eta eta goel elhurrian eta ekarten din bezala kontraplonge batekin eta hmm ez da, ez da estetikoki oso edera, bena, bena hortik bakotsak eh, behiztoia asmatzen ahaldi eta hoi da ederdena. Uh, hor, Instagramen kuntian izan behar da sozialetan hedatzen ditila behar gazkiak, bai. Facebook edo Instagram bestiak beste, eta justo argazki horren gainen Instagramen badia uh, pentsatzen dut fabrika bateko langileak zen, eta be aurkezpenean erraiten du herritipi hoi uh, industrial gune bat izan zela, bena dena zerratu dela eta ondorioz langabezia animala badela eta alkoholismo problemak eta beste, ordin imaginatzen dugu amini bat ze giro izaten ahalden, eta hor ageidia langile zunbait, eh, ez dakit pausa denboa den ez edo zer, eta hor ebai eh, ez dakit zehen eta argazkilaiak eszenifikatzen dian, mena sortzen du zinez uh, istoia bat sortzen du, argazki simple batetaik eta ez da beste munduko deuze, bat ja bost langile zokun eta bat lehen planuan argazkilaia iso, eta eta mundu oso bat sortzen du, eta ez dakit bergaiza eh, txakurrekin egin bai. dian eh, argazki batekin, ez dakit nula provokatzen dutian uh, momentu hoik, zunbait haixo izan ditian, beste zunbait ez, um, alde batetik, bada, be, ambiguitate hoi, e, egin oztako bizia ageida zolan, eta lehen planuan ageida norbait, e, be, bizi hortaik elkina bezala argazki tresna iso, eta bada zerbait bitxia, ez mhm. dakit sobea... Bai behar handi danaz gain nula esplikatu, bena bai, bai. azkarra Planotik ateratzen dena, edo agert, begiratzen baitu ere kamera momentu hortan, ba, argazki batzutan hori agertzen da, plano desberdinak badira irudian, eta lehen planoan den pertsonak argazki makina begiratzen du batzutan. Bai, Bai, uh, eh, isi hola dia, beste sumaitetan ez, beste sumaitetan eh, ez dakit ikusten ditu hor uh, eh, zaitkar edo moto eta onduan kabina bat dian horako uh, Errusia er, sobetiko garaiko moto batetan uh, hiu pertsona eta hor ez da bate argazkilaia laia iso, <laughs> bena badu bai argazki hanitzetan horako umore, umore berezi mm. bate bai ez dakit edo behi bat, mirri baten hain zinean, hoi bai argazki laia iso, e, bada zerbait hola umoretik eta eta nahiz eta argazki realistak izan, eh, surrealismo doi bate bai, bada mm. gatu bat, saltegi batetan, e, nula egan eh, saltzailean hain hor pausatuik argazki tresna iso, eta gibelin saltegian bizi arrunta, eta bon, e, be, ez dakit nuntik edo ze inspirazio mota, mota ikendian eh, bebizian, bena bai bemundia sortu eta argazkieta jaman dila. Hmm. Eta berdin ere beste galdera bat, ere agertzen dena, dirudienez bere mundua, bere ingurumena du hor argazkitan eh, hartzen, eta ez da beti egetxena ere uh, argazkitan hartzea eta irudietan ere transmititzea uh, zerbait zure eguneroko ingurumena delarik ez? Be badia biak eh, batetik bada gaiaen ezagutza eta hoien ustez ezinbestekua da lan interesgarri bat egiteko eta hoi segur da ingu eh, emaiten dila, horbizitziak eta, eta herria edo gentia ezagutziak, eta bestalde prefosta komplikatzen du, eh, Aizago da, nik, nik pertsonalki bizi izan didana da, eh, kanpuan kampuan bidaz ez nizalaik, hanitzez aizago zuiten izala jentengana, galtatzez argazki zartzen ahalditu danez, bai. espikatzez eh, zer berezi ikusi dudan hen eh, begiradan edo beste, eta hoi hanitxez aizago egiten dut kampuan, e, etxen ben oprefosta. Hoi mm. dudai nik familiatik argazki oso gutxi badut eginik, adibidez, eta hoi baimena geho, E, ezagutzak emaiten du zerbait bai, e, bon, hor, <laughs> gaiza pertsonaletan txartuko niz, bena behar da e, behitugu ene argazki bat e, bai partekatzia kronika hunekin, enaita errefusiatu behita juntzelaik bilboat, zazpika lizkaiantako egin ginean lan bat, hartzea Lopez ene lagunaiki, nik argazkiak egiten nutian, eta enaita hartu behar argazkiz, eta hor adibidez, ez dakit egiten ahal nukinez berlana, espanu hainuntza ezagutzen, hainuntza mm. jakin izan espanu zer, nuntzian mugak, zer nahi zian agertzia, zer ez, Uh, laguntza handia da jale gai edo pertsonak ezagutzia. Bai, ere, pertsonak ezagutzea ere eta pareko pertsona ere konfiantxan, eh, izaitea eta usteko ere burua, bere burua argazkitan hartzen, ere, hori isladatzen da, ere irudietan. Bai, eta gainera hor eh, berriz aipatzeko eginko argazkilaia, Dimitri Markov, eh, haujan itxagei dia be argazkietan eta esplikatzen du beraz lehen egan bezala bern aldizkaian, aldizkaian tako egin dian aurkezpenian, eh, umezurtzekin haniz lan egin dila eta belanak partekatu dutila ebai eh, sensibilizatzeko, eh, ONG edo gobernizkampoko erakunde hoietan egiten dian lana lagintuik izan dadin edo pu zerbait uh, ikusmira sordezan, uh, eh, hortako dutila partekatu lanak eta ageida haurrekin ebai uh, badila zerbait uh, takto edo hola normalki haurrekin aiza, aiza dena egitia da um, baten ukeitia edo erriegin aztia edo hola, bai. hor uh, zuiten da, Eh, ez dakit, eh, eni du izait hasteko sentimentu habo iganazten dutila, ez dela soilik ikusten eta pentsatzen ze haure edo mm -hmm. bada, bada zerbait azkarrago argazki hanitxetan. Bai, erraiten alda, erraiten aldugu, ala ere berdin bukatzeko, Dimitri Markov horrek baduela be, ez dakit, ez dakit talentua den itza, baina eh, argazkitan erakusteko gaitasun bat behintzat uh, eguneroko eszena batzu, bizipen batzu ere begiradetan eta bo ba, azkenean argazki lari batek uh, lortzen ahalduen oberenetan ere uh, ari dela Dimitri hori ez? Bai, dudek bat egabe, ni pertsonalki hunki nahi eta nik hortan dut uh, ene kriterio nausia, erraiteko argazkilai bat ene guztiko hundenez edo ez, eta hau didai gabe zigarri hundaz, eta ez dit uh, uanokuan ikusi eta so egin ditut argazkean dana bat, uh, bi sare sozial horietan, ez dit uanokuan ikusi bat ez, ez da dana deuze eragiten, pentsatzez, bo, hoi, eh, hoi ez da deuze edo, edo mm. ez, du, interesik edo, ez dut batekine, hoi pentsatu, hori baien, etako oso interesgarria da, eta eta ez dut uh, behar dien sare sozialetan kontuk, mena bestela jarraikiko nuk edudak bat egabe. Ebe txet, eh, gaurko argazkilaria, e, etorria eta e, bizi dena, eh, naski oraindik. Joanes Etxebarria rekin, Siberuan bizi dena, beraz, mil esker eta izan ontsa. <laughs> bai, bergizan, bio. eta argazkia edo uh, lotura batzua, txamaiten handitu zua, eh, Twitter konduan, eh? sartzen eh, alzizte edo zein bilatzailetatik ez pauziek ondurik ere horretarazten daut zuet. Goxuan, beraz, tekstu langeros bat, hau da Simad elkarteak diona frantses gobernuak egun ministroen kontseiluan aurkeztu duen imigrazioari loturiko lege berriaz eta xilioaz uh, eh, murrizketak eskubiden aldetik eh, eta ertsadurak hori aipatuko dugu amaia fontan zimadek edota etorkinekin elkarteko kidearekin. Bosterdiak mementu euskal iratietan berriak zurekin berna eta Kardiologiako langilean eta beren buruzakien arteko hauzia ez da ono trenkatia, kapio taldeko baionako kardiologia poloko eunta hoita amos langilek errekurso bat pausatua zuten baionako prudometan hiru urtez, oporrik ez aski ordain du estimatzen dute langilek denak kapio taldeari lotuak, hunek eunta eh, behoita amar eh, bat mila euro zorluzke langilek afera aztertua izan zen urtahilundarian, untsalaz egun ditekoa erabakia horren ordez, deliberatu dute dosieraren berriz ikustea martxuaren ogoita behatzean. Air Franceko langileak greban bihar hilabete sarien emendatzea galde giten dute sail guzietako empleatuek, ondorio segalaldi batzuk enduak izanen dira, bereziki bidaia luzeak dira hunkiak izanen, baina ondorioak ere miarritzeko aireportuan. Laborantzako gune neketsuen karta berria presentatu duatzo laborantzako ministeritzak, aurkeztua izan den kartan, lau mila behatzion erri berri sartzen dira eta mila hirueonta berroita hamar ateratzen Euskal Herrian, bardoze eta bidasuneko erriak dira hunkiak eta gune neketsuetan Europatik heldu diren laguntzak bi urte barne, galtzekotan dira horientzat beste laguntza mota bat galde iten du ELBek, bi bihi egile handier eskainia den laguntza parte bat baliatuz kartabegia urte baten burian dalekuan emanen. Biar eranen du hauzitegiak, Jon Parot baldintzapeko askatasunean ateratzen ahalko denez, abenduaren ogoita batean aztertu zuten dei hauzitik gian, eh, e, bosgarren baldintza peko libratze galdea, hoita zorzi urte preso dela, biar erabakiaren egunean elgarretaratze iraunkor bat antolatzen du bagoaz kolektiboak atxalde guzian baionako lezep kaian. Azken zazpi partidak prodebian baionaren dako, seigarren leku horren ardiesteko, Ostria Luntan berriz ere txan karkasoneko taldea desafiatzen dute suri urdinek. Futbolak lapordiko derbia handia izanen du ere larumatuntan, atxaleko zazpiontatik egoiti, lidera den baionak angelu errezibitzen baitu, gu ere didit esan zelaian izanen gira, zuzenean gertatzen dena kondatzeko. Eta pilotan, berezkoek xapeldun berria izanen dute buruzburuka, baina peio la Matio Hospital, biek ere finala jokatuko dute igandeuntan, baionako modernoan, eta izanen gira zuzenean goizeko amekak eta erditatik goiti. Euskal Igatiak lekuko kirolen igatiak. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean Gure bazterrak, Lucien Cesarretarekin Zer izkutatzen duen Aitzeko egitik gaur Ikusten usten Astezkenetan, atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terdita Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak esgarriak Ikusten gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat. Aktualitatea aztergai ostegonuntako goizbegin, urre mehategirik ez, frantzian basoaren erreforma, eta baionako erriko etxeak eusko tokiko monetaren baliatzeko frantziako gobernuaren eza, garako maite ubiria eta Franz Troako aian debuten, ostegonuntako gomitak goiz berri. Itzeta itzeta put, itzeta, itzeta, itzeta put, itzeta Eta prentxan eh, tenore honetan behiarekin abiatzeko itzuli hau, eh, kultura sailean zentsura, preso politikoa iburuzko obra kendu dute arkotik, elgade albehar galeriak kendu du bere erakustokian zuen obra, arkok ala egiteko galdetu ondoan, Santiago, Sierra Adalana eta salatuta da hori. Um, preso politikoak Espainia garaikidean izeneko erakusketan ogeita lau argazki dira, pixelatuta dira, eta tartean altsasuko gazteak badira, errenteriakoak, itoizko solidarioak, segiko kideak, Alfredo Ramirez edo erreagia, Arnaldo Otegi eta berarekin batera, batera gune hauzian preso sartu zituztenak egineko zuzendaritzakoak eta bar, eta bar, hori berrian beraz xetasunak eta gaur uh, eh, xarean ere gehi nagusi izan dena. Gainagusi ere egun, Katalunia eta Ana Gabriel suitzan. Ana Gabriel atxilotzeko agindu du, liarena epaileak, eh, joanen astean jakintzen, eh, Ana Gabriel genebara joan azela, asiera batean defentsa prestatzerat joan zela zabaldu zuen, baina gerora parlamentarioiak berak jakinarazi zuen, bertan gelditzeko asmoa zuela, Espainian epaiketa justu bat izango etzuelakoan, eh, kupeko kidea goizeko behatziak territarako zen deklaratzera joitekoa eta orduan eh, gaur ez gorenera deklaratzera. Argian ere gai nagusi Espainiaren zaila izango da Ana Gabriel Suizatik estraditzea hau da titulua uh, beraz emaiten duena eh, berriata argian erramezala gai nagusietan egun. Laura Perezen aurkako garbiketa ideologikoa salatu du aldiz, orain mugituz taldeak hori berrian Nafarroako ahalduguren zuzendaritzak gardentasun eskasarekin jardun duela aderiotzo sektore kritikoak eta komunikabideak nahieran erabiltzari usteko eskatu dio. Iparaldeko itzan aldi zelkargoak baliabide gehiago galdegin ditu unibertsitaterako. Eh, Jean René Txegarai lehen dakariak gutun bat elarazidio Frantziako Frederik Vidal goi mailako irakaskontzako ministroari eta itzordu bat eskatu dio mintzatzeko. Ha! Argian bestalde, etxe gabetzeak uh, eh, gain nagusi, kutsabankak bikote gazteiztar baten aurka zuen eh, kanporatze prozesua, bertan behera utzi du epaileak, uh, eh, Zesarea eta Bartolomek irurogeita sortzi eta irurogeita mabi urte dituzte eta gazte izen duten etxetik bota nahi zituen kutsabankek baina arabako provintzia uzitegiak, balio gabe jodu hipotekaren kota bat ordaintzen ez duzunean bankuak hipoteka osoa eskatu ahaldizula dion klausala hori ez da elegiteak jartzeko edo ez da elegiterik jartzeko aukerarik. irrial ere, kanporatuko zituztela, eh? irurogeita amar orteko bikote eh, hau edo, bikoteo kanporatuko zuela. Bestalde izkuntza eskubideak sailean, berrian ere aipagai dena, uh, turreko zuzendariak agindu du Euskara haintzat hartuko dutela ipar Euskal Herriko etapan. Euskal Zainiaren eskaerari beraz erantzunez, Christian Prudon, frantziako itzulearen zuzendariak, agindu du ustailaren hogeita sortzian, senpere eta Espeleta artean jokatuko den etapan, seinale elebidunak jarriko dituztela, eta lasterketako mintzalari ofizialek mezuak euskaraz eta frantzisaz emango dituztela. Hala, jakinara zidu Euskal Zainiak. Kaseta puntu eusen garabi berriak baionako portuaren zat. Eh, bi an mazazpian, eh, bi milioi eta piku tonako merkantzia garaioa izan zuen portuak. Eta honen gaitasuna hobetzeko besteak beste dragatzeko lanak abiatu zituzten jaz eta sarrera irterak. Errestu dituzte hola, samak eta lana azkartzeko ere bi garabi berri martxan izan dira elduden urtean. Eta zuaitz lepatuen Europa mailako topaketak saran eginen dira. Kaseta eta media bazken gainagusi. Laborari zein teknikariak saran elkarretaratuko dira, beraz, martxoa xera hontan, zuaitz lepatuen gaia gaia jogatzeko eta tujaren gaia eta euskararena ere media bazken aipagai eta zidu esten aldiz malin bi soldadu frantxez erailak izan direla da titulu nagusi baionako sailean aldiz departamentuko laborantza gambarako presidentea gi estraden itzak eh, gaitzesten eta salatzen du eh, eurodiputatuen eh, inakzioa uh, behartsuak diren ere beraz, efenezoaren eh, uh, eh, borroka, azken egun hauetan. Amar bat minuturen buruan eh, gurekin izango dugu Josu Gilen eh, gaur eh, Osaian Matin Perez dugularik iso edo geixo aipatzeko biharko emankizunan meraz zer izango den. Gainagusi berak egaren dauku mementuz bostak eta berrogeita bat gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Tekstu lanjeros bat, hau da lazima delkarteak diona, frantses gobernuak egun ministroen eh, kontseiluan aurkeztu duena, immigrazioari loturiko lege berriaz, Eh, barne ministroak Gerard Kolombek du aurkezten hau, lege proiektuan immigrazioa eta babesa, azil, aipatzen eh, baditu ere, uh, ba, elkartea initzen ustez, kampotiarentzako eskubideak tipituak edo tipitzen dituen tekstu bat da gurekin Amaia Fontan, Arratxaldeon. Arratxaldeon, dineri lazima karteko kide eta etorkinekin ere eh, elkarteko eh, bozera maile. Orduan zuk, Amaia Fontan, zer diozu frantzes gobernuaren eh, posizioaz, imigrazioarekiko lege proiektua ikusirik. Bai, eh, eta ena ez bakarrak altsatzeko eh, lege proieto horren eh, kontra, gaur egun gero eta gehiago dira egun ero altsatzen direnak eta deskubiden defendatzaileaz, uh, CNDA dokur nazionali droa da zilaren langileak, idazleak, azetariak, abukatak eta bar, universitarioa, Aniz dira eta aniz gira eh, ez duguna onartzen eh, frantses estadoan eh, pasatzen ari dena. biharko mundua presatzen ari dena, da gaur egun migranteen eskubideen urraketa eta dignikatearen urraketa. Uh, eta guk jogu eh, beste uh, asilio eh, politika bat behar dela, eta ez dela beste biderik, arrexiak uh, eraiki ordez, zubiak uh, eraiki. Eta dena den migranteak ez dira gelditu, beti itoriko dira, baitira arrazoin uh, egiazkoak oiek etortzeko. Lege proiektu hortan eh, kontrola agertzen da integrazioa baino gehiago azkenean, ez? Hori da, uh, emaiteko adibide batzu, uh, eh, asilio eskaeraren epea laburtuko da, beren eskubideen eh, jakintza anitzetan ez dute migranteek, eraz pentsa eh, daburtzen bada EPA uh, eh, gerota guiago izanen, gerota gutiago izanen dira uh, asilo eskaera bat pausatuko dutenak. Eh, iru hilabete koa izanen da anitzen en an prozedura akselere, eta jakinez, eh, beden eskubideen, uh, edo be, buruzko informazioa jasotzeko bataz bestekoa ba, hiru hilabete behar dutela justu eh? uh, guk ikusten dugu uh, eh, permanentzietan anitzetan jendea hemen da aspalitik eta hasten dira ezagutzen uh, uh, badirela zimadeko permanentziak bera zilu eskaeraren EPA laburtzea jakinez ere eko edere kurtso uh, EPA amabostegunetara pasatuko dela da zankur nazional du droit egiten aldean errekurtso epea, ma bostegunera pasatuko da. Eh, Ogeita uh, marzen horrein eh, ez? Ogeita bai, marzen? Hori da, eh, beraz, txipituko da, eta erdizkoa. Uh, lehen gauza, beraz, uh, justu uh, eskaeraren epearen laburtzea, meza, proema bakarra, Mm -hmm. Uh, Eran behar da ere, uh, eh, erretentzio eh, laburtzea badela ere lege proiektu hortan. Uh, Gaur egun, uh, eh, berrogoita bost egun e, egunetan delarik, uh, maksimoma, laster, izanen da, ez bagi ez usten badugu pasatzen lege proietu hau. larrogoita rogoita egunetara, beraz, bikoiztuko da. Eta Denek badakigu, eh, hortan eh, mobildua garen guziek, ne hori inefikaza izanen dela eta disproporzionatua. Uh, eh, sufrimendoa, traumatismoa, kaskartuko dituenak besterik ez. Eta badakigu eta sifreak hor dira, eh, erakusteko uh, eh, erretentzio epeak ez duela inolazko eraginik espulsio kopuruaren gainean. Eh. Frantzia da, gehien espulsatzen duena gaur egun e, Europar batasunean, eta xifre bakar bat emaiteko, 2006an, Frantziak, e, Alemania eta Erresuma batuak baino jende gehiago kanporatu zuen, jakinez gaia, gaia gara jartan e, Frantziak e, berrogoita bost, beraz, goita bost eguneko retentzio epea zuela, aliz euh, beste birrietan emezorti hilabetekoa zelaik. Beraz, eh, naiz eta berrogoita bost egunetan izan, frantziak gehiago espultzatu zuen. Beraz, ez du, inola, ez da inolazko loturarik epe, niretentzio EPA eta espulsio kopuruen eh, artean. Zer da elburua beraz? Eh, dela, uh, dugu, mm-hmm. jakinez mm -hmm. gainera, debe, dituela Europan jende gehien, presonde giratzen. Bai, eta hor gainera ikusten dut ere badela e, eh, bepresondegi iratze kasu gehiago aipatzen dituzte, adibidez e, penalizatzen alko dute frantxez lujaldean sartzea gune batzuetatik. E, pasai gune ah, batzu bai. nahi dituzkete eman adibidez proiektu honetan. Hori da, gaur egun badira lehen gutxiago ziren, e, orai berreunt alahoi bost puntu ofizial handezagun uh, mugabat pasatzeko. Mm -hmm. uh, bere de lago eta bos puntu uietatik pasatzen ez, di, e, e, e, ez, direnak, uh, lege proietu horrekin, uh, gogorki zigortuak izanen dira. Uh, eta urte bat presondigi eta 2.000 zazpi nolako zerbait, eh? mm. 2.000 pasako uh, euro, pasako itxunda okaiten alko dute. Beraz, uh, presentatzen dute, ne hui ganez, bon, uh, depenalizatzen dugu uh, irregularki xartzea, baina ez bazira pasatzen puntu ofiziala hoietatik, bai, urte bat presondegi regiskatzen duzu, jakinez migrante anitzek ez dituztela hartzen justu puntu ofizial hoiek. Beraz, ez du inolazko sentsurik eta uh, demagogia horren gibelean eh, bada zinez hipokresian eta eh, etorkizun bentz bat migrante mhm. zer da uh, ministro ministroaren helburua hemen olako lege proiektu batekin? Uh, hain bezain de fite kanporatzea jendea eta atxititzea uh, eh, frantxez estadoak uh, eh, eh, migrante onak bezala konfideratzen dituen jendeak, mm. nahi baita frantxez estadoak gaur egun nahi du egin beresketa bat migrante ekonomiko eta migrante politiko kakotzen artian, uh, eh, eta guk jogu uh, eh, animaliko dela. Gaur egun, jide, eh, sartzen diren, edo sartu nahi duten migranteak, uh, uh, argi da hor direla, uh, arrazoin uh, anitzen zat, eta badakigu arrazo ongi uh, gaur egun, tokita erri batzutan den, kaosak heldu dela bai eh, egoera ekonomia baten ondoti, baina ekonomia e, ekonomiko edo egoera ekonomiko horrek baduela bere jatorria gerlak eta eta mugimendu eh, ekologikoen uh, edo klimatikoen kambio klimatoekin lotuak direla. Beraz, uh, ezin da berestu migrante ekonomiko bat, beste eh, arazoinen zat elduden migrante uh, baten gandik. Eta gu bakigu egunero ikusten baititugu migrante horiek uh, ez duela sentzurik. Beraz, uh, bizikilan jeho xada, olako diskurtso bat, ez da errealitateari lotua eta ez dugu guk onartzen. Selekzioa, horrez, sartzen da. Bala, selekzioa eta gainerat uh, selekzioa kontrola hmm. eta eh, dikniktate kentzea ere. Eta nagusiki ere eskubide murrizketa kontrola gehiago ere eh, sartzen da proiektu lege proiektu hortan beraz bon, ba, momentuz erramezala Gerard Colomb eh, Frantses Barne ministroak aurkeztu du hori ministroen kontseiluan eh, ondoko etapa hor beraz parlamentuan pasatzea eta diputatuei uh, luzatzea proposamen hori diputatuen gana joiteko asmoa duzue berdin elkartean izenean edo zein da? Segur dena nahi ditugu Eh, hemen diren deputatu senadore eta tokiko hautetxiak interpelatu eta beren uh, botza eman aintzin uh, ongi interpelatu, espikatuz uh, lege proietoren gibelan zer den, zer den migranten irralitata frantzese estadoan eta hemen bedean eskualerian, zelan egiten dugun. Eta justu erakutsi... Uh, Euh, lege proiektu uh, horrekin, elanger handi bat badela, uh, nauski murrizketak, kontrolak, xalkaketa, xalk antolatzen duela euh, justu euh, lege proiektu horrek, eta uh, elburua dela nagusiki frantzes estadoko lujaldeetan uh, sartzea, blokatzea, e, espulsioak antolatzea eta migranteen uh, Eta justu uh, gaur egun eh, pertsonen dignitatea eta oinarizko eskubidak urratzen dituela. Eta biziki erne egonen girela ikusteko um, autetxiek eta bereziki hemen diren autetxiek diputatu eta senadoreak ze botza emanen dute. Mm, beste neurri batzu Beste neurri batzu espero zenituzten? frantxez gobernu. Bai, eh, espero aurre ikusi genuen, uh, eh, etzela egiazko borontaterik uh, eh, beste politika alternatibo baten antolatzeko frantxez gobernuaren gandik. Uh, omen konzertazioak izan dira elkarteekin, baina uh, etzen egiazko ezen elgar, egiazko elkarrizketa horregaitik ere anitzek, elkartanitzek uh, eh, errefusatu dute eh, ministeritzarekin bilzea uh, eh, aurre erabaki dute ia uh, aspalitik ze zen euh, lege proiektu, zen neurri nahi duten, ze Europa nahi duten, ze zen estatu nahi duten, uh, frantzese estadoa zen estatu nahi du, estatu bat, arresi ez, uh, eta eta hori ez da, ez doa senso onerat. Ez badugu, uh, ahera, berden ahera egiten, norazpait guk dugu beti uh, humanitatea uh, galtzen dugula norazpait, eta ezin dugu hori, uh, onart, eh, humanitatea ez bada, ahera politika bat ez bada, uh, eh, noragoaz. Eta guk arrasongi badakigu gainera hemen eskualerian zer den, ahera egitea errefusatuei, eta justu... Uh, Sentsu biziki doala, ez da dudarik, eh, politika, bai Europa mailan, bai Frantxez Estatu mailan. Nik xifre bakar bat emanen dut. Hor, um, Anitzek eh, ez dakite, baina eh, erraiten derarik, mezin dugu eh, munduko miseria guzia hartu. Iakin behar da, erre fuxatu gehienak direla erri pobreetan, or, beren erri tikurbil diren kapamen duetan. Eundik, lagoita bosta, eraz beste ama bosta banatzea beste erri guzien artean zer da, gau, egun. Eta gainerat guk jogu migranteak xantza bat direla gure herriaren zat eta frantxez estadoaren zat. Xantza bat ez ostopo bat. Mhm. Amaia Fontan gurekin zima eh, eh, delkarteko eta etorkinekin elkarteko kide eta jamezala frantzian eh, egun aurkezten uh, zutelarik lege proiektu bat imigrazio eta asilio lege proiektua mileskerra. Mileskerzuei. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal irratietan. Eta itz eta putz emankizunan txegitzen dugu, orain iso, geixo emankizunarekin batala bestea, eta ebe ez tagiago matxin perez, baizik eta, Josu, gilen, gilen, arantxaldeon. Arantxaldeon, Arantxa. E, bai, odan e, usaien matin dugu hemen, baina e, egia da ustegun gauetan ere ez dela bakarrik matin gehientan zurekin dela. Eta bai, azken garaietan e, hor berarekin bere sustenguaren zat. Eta geixo, haipatuko ah, dugu. geixo, bai, geixo. beraz ez da musika talde batzuekin izanen. Ez, matinetan izanen gira buruz buru, haipatzeko ah. Japonia, eta batez ere, Japoniako musika. Ato, zenako Japonia? Bidaiatzeko emeia baiki nuen, eta entzuleek ere bidaiatu behar dute, alere pixkat eman gizun horrekin. Ados, gero egazkinak badira, eh? bidaiatzeko baina. Eh. Bai, baina kariago da egazkinak pagatzia, irratia piztia baino. Bai, egia oso, egia oso, eh, hori ez da gaizki. Eh, Japonia autatu zia, mundu munduan badira erri dezberdina initz? Bai. Zunoko Japonia, berezia da Japonia? Berezia da, berezia da. Matinentzat, batez ere, ongi entzuten bada isoren uh, eh, generikoa. Ah, bai, bada bai, generiko eh, uh, alda, mangakeri bat edo... Hori da, hori sebera. Mangakeri bat, eta justuki hori tratatuko dugu, ere biak jolako zelotura izaiten alden musika eta man, manga munduunen artean, baita ere zenolako nahasketa iten duten eh, Japonian musika tradizionala eta musika modernoaren artean, eta hori biziki interesgahia da, matzutan pixkat berezia, mainan interesgahia ala ere. K-pop, ez? Ere bai. hori Japoniako... Bada, bat dira mila estilo horako, estiloak Japonian, eta hori tratatuko dugu. Andos, bo, gainera berriki Willis Rimon Japonian zen horrekin ere bai, eh, bai. inspirazioa... Hortak, hortik heldu da inspirazioa bai asteuntan Willisan baitugu, eta ara, zetako ez aipatu Japonia. Oke, uh, bon, ebe hori biak, eh, mesala bezala gaueko behatzietatik inzina uh, eh, zuzenean, eta beraz, kantuak pasatuko dituzi ez da Japoniako talderik izanen. Bai. Abai, ah, Japoniak talde bat izango da? Zuzenean ez, baina pasatuko ditu, bai ah, Japoniak taldeak. Untxa, Untsa, eh, eta kantu batekin gurtuko gira zeinekilan gaur... Ebeaitatu dut, hautatu dut barkatu, eh, crossface taldea eh, pasatzea, eta hor kantatzen dute, enterxikari ingles taldearekin eh, batera, kantariarekin, beden, Roton Reynolds, crossface taldea bizki famatua da metal munduan, mundu mailan ere, eta hola, ah, eta uteolako konasketa bat elektro-metalkor, eta mainan, eh, berdin... entzuten badugu ni baino argiago izanen da. bon, ebe beharriak prest, beraz, horrekin agurtzen gira, izan untxa? Izan untxa, eta bihar arte, geixon. Bai, adi. I'm so nervous, I'll be living for convenience, or I'll be living for the moment. What's the plan? Is it genius, or are we static? Are we frozen to the spot, like a derelict city? Every street neglected, forgot, and the silence is broken by breath. She can't run anymore, there's a hundred bots on her tail. She just flung to the floor, there's a hundred more in her path. Can you contemplate? bihar gauen beraz itzordua geixo emankizunaren zat eh, eta musika antzuteko beraz. eta justuki bihar eguna eta Fred Berroeten eguna ere itztaput zemankizunean Delorean taldearen azken diskoa entzunaraziko eta deskubriaraziko dauku bihar eta horretarazten dautzuet uh, atzoko kronika, atzoko gomita jadanik entzuten alituzua edo jadanik behi zentzuten alituzera <laughs> uh, eh, interneten bidez euskaliratiak.eus webgunean gaurkoa, eh, gaurko gomita Ermita eta Kronikaldiz bihartik aintzina. Eh? Ulertu zuen ideia. Seiak, bementuz, Euskal Irratietan izanun, Xabiar Euskal Irratietan izanun, Xabiar